Katoļu ģimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē. Esiet sveicināti Rīgas Katoļu ģimnāzijas jauniešu vadītāja raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šo raidījumu vadīšu es, Regīna, un ar mani studijā ir Marta, Kārlis, Annija, pirmo reizi pie kloķiem Samanta un arī mūsu īpašais viesis Daina Strelēvica. Un uh, viņa ir Ilģiciemas sieviešu cietuma darbiniece. Labdien. Brīvprātīgā kalpotāja. Paldies par labojumu. Uh, pirmais jautājums būs, kā jūs visi jūtaties šodien? Lieliski, silts laiks. Kolosāli. Vienkārši kolosāli. Uh, ļoti jauki, paldies. Kā tu? Uh, paldies par uh, ļoti labi īstenībā, jo uh, ir tik saulains, skaista diena, atkal tāda nedaudz kā vasara, un, protams, visi draugi atkal apkārt sāksies skola, kā jau var manīt, jo septembris ir iestājies. Un, septembra sākumā parasti ir arī dzējas dienas. Un šo radījuma tēma būs nedaudz par dzēju, par dzējošanu, par dzējas rakstīšanu un to, kā to redz gan jaunieši, gan arī, kā teikt, dzējniece. Uh, Uh, tātad, pirmkārt, jaunieši, jums jautājums. Vai jums patīk uh, dzēja, vai jūs viņu rakstāt, vai lasāt, un kādas attiecības jums ir ar dzēju? Nu, pff, es dzēju kādu īsu, diezgan īsu laiku jau rakstu. Es, uh, mums tur skolā vajadzēja uh, vienā konkursā piedalīties, un tad es arī sāku rakstīt to dzēju. Um, es, es esmu vairāks, es tagad esmu vienu dzēju tā pilnīgi pabeidzis un uzrakstījis, bet uh, es jau esmu vēl vienu dzēju melnrakstu iesācis. Tagad vēl kādu laiku nesmu rakstījis, bet nu, plānoju atka, atsākt atkal. Vai tu lasi dzēju? Nebija, nu, jā, diezgan nu, tā. Ik pa reizi palasu kaut ko, bet uh, īpaši skolā, kad liek. Bet, jā. Uh, jā. Laikam tas ir, ir tas, kā jaunieši dzēru sastopas pirmā reizē. Uh, Marta, kā tev ir ar dzēju? Uh, es personīgi daudz viņu nelasu uh, un nerakstu arī, taču, manuprāt, dzēja ir ļoti skaista. Un, uh, un, un, un jā. Nānī, kā ir tev? Um, es pati dzēju jau rakstu um, kādu laiciņu, varbūt gadu. Un, um, man liekas, ka tas ir ļoti aizraujoši un um, man tas kā, palīdz kā, pateikt, ko es domāju. Un tā tālāk, jā. Paldies par tavu foršo pieredzi. Un jūs, Daina, kā jūs sākāt rakstīt dzēju un kādas jūsu attiecības ar dzēju ir? Nu, man jāsaka, ka es biju tā kā jūsu vecumā, kad man arī tā prātā ienāca tādas līriskas izjūtas, un es tā kā uzrakstīju dzēju nu, tad es varu teikt, ka es rakstīju dzēju. Bet, ja man jāsaka par tagad, par tiem brieduma gados, kas ir veidojušies, tad eh, es sevi par dzēnieci nekā nevaru nosaukt, jo tā nav mana profesija. Un otrs ir tas, kad, uh, Es nevaru teikt, ka es rakstu dzēju. Viņa vienkārši kaut kāda pārliecība, mans ieskats, mana problēma, kas man ir izcinās, tā doma ir iznēsāta, un viņa vienkārši tādā gatavā veidā iznāk ārā. Man atliek tikai pierakstīt. Tā man ir ar to dzēju. Un kur jums rodas iedvesma, lai rakstītu? Dzīve ir tā iedvesma. Kad es paskatos cauri no tiem saviem jaunības gadiem un, un, un tālāk visu to mūža garumā, tad es varu ļoti labi redzēt, kā es esmu veidojusies kā personība, kā pilsonis, kā cilvēks. Jo mani ir, es esmu ļoti sabiedriski aktīva no skolas gadiem. Tā arī mani visi skolotāji teica, viņa ir sabiedriski aktīva. Man patika, man viss aizrāva, es visu gribēju iesaistīties, man viss interesēja, un līdz ar to tas viss mani ir veidojis. Jā, un... Uh jūsu dzīvē varbūt ir kāda īpaša notikums vai, ne, uh, piemēram, vieta, kur jūs rakstat šo dzēju, kāda īpaša apstākļa, kuros jums tā, šī iedvesma rodās, un uh, kā jums to tā pati dzēja uz papīra lapas, kādos apstākļos? Kādu nakts apstākļos, <laughs> kad tu mierīgi aizgājies gulēt, un tev rosās pa galvu domas, un viņas tur rindojās, un tad tu lec augšā un pierakst uz papīra, jo citādi to eh, izgulēsies un no rīta vairs neatcerēsies. Nu tā, ja? tad kādai domai tā ir jānobriest. Tāda īpaša vieta, eh, es nedomāju, ka varētu būt īpaša vieta, vienīgi par īpašu es varētu uzskatīt eh, pēdējos gados, kad man tā saucamā sakrālā dzēja, kad klausoties priesterus prediķus, studējot tagadējā rarzī Un tā, kad, kad izveidojās saskana kaut kas, tie sprediķi uztverās tā, kad man tur rindojās jau tā mana kopā ar dzīvi sasaucās. Ja? Un, un tā būtu tad, nu var teikt, baznīca ir tā vieta īpašākā. Jā, ļoti skaista pieredze un ļoti daudzveidīga jums tā, kā jūs rakstat šo dzēju. Un, Kādas ir biežākās tēmas, ko jūs apskatāt savos dzējoļos, par ko jūs rakstat? Vai tu gribētu dzirdēt? Jā, protams. Jā. Es Jā. pateikšu tēmas. Tēmas ir bijušas, eh, nu, es pateikšu tādas sociālas, uh, morāli ētiskas, pat varētu teikt. Ja? Nu, ir arī dažas tādas līriskākas, piemēram, kad es biju kā, mazliet vecāka vēl par jums, tad bija tādi cimdi. Manas domas ir garas, garas, es pat baidos, ka tās nesapinās. Manas domas kamolētinās, un es ādu tev cimdus pavasara salnām. Vai tu tos pieņem drīksti? Cimdi ir silti un mīksti, tajos iedīts notikums sens un tas, kas tas nevar notikt, raksts iznācis nelīdzens, bet ja tu vari, uzvelc, kas salnas ies, tajos ir manas labākās domas, un tu sasildīsies. Tāda mīlas lirika varētu teikt, vai ne? Bet um, bija arī uh, savs laiks, teiksim, strādnieku tēma, kur mani kā jauno autori no Popo radiorūpnīcas radošās grupas, ja jūs zinat, radio tur taisīja radiorūpnīcā, ja? tad tur bija tāds dzējolis, mani aizsūtīja uz Maskavu e, skandēt, e, Nu, visai padomu savienības no visām <laughs> malām sabraukušiem e, savu dzēju, ko viņi, es gribēju, lai viņi dzird to latviešu valodu. Tad Tur bija tā, sausajai pusdienas maizei var aizdaru piekūst jo sātīgu, jo tepat cehā sarīko koncertu, kino vai pārunu, prātīgi par zināt, kārošām lietām. Te nav jālauž krēsli par pirmām vai pēdējām solu vietām. Katrs sevi kaut kur novietos. Galvenais, ko pie pusdienas maizes dos, ar ko tiekas, un vai tas tur priekšā neizliekas, te tikai patiesībai tic. Tāpat kā smēķa dūmam un maizei, jo tas ir pusdienas minūšu 20 tāda patriotiska dzeja. Bet es atradu šodien arī vienu eh, tādu dzējolīti, kura no 70. gadiem, kura saskan ar šodienas aktuālo tēmu. Jau kuro vasaru negaisa lieti no austrumiem ceļas – veļas pār Rīgu, pār Latviju veļas, naktīs tie daugavā krīt un dienā savīžu slējās, krīt arī dziesmās un dzējās, krīt manā pusdienas maizē un līgavu tērpu baltumā, cik ilgi tā, cik ilgi vēl sāpēs aiz robežu stabiem, mēs laikam vēl esam par labiem redziet, nu, tā kā man ir <laughs> interesējis viss, gan politika, gan, gan darba ļaudis, gan, gan, gan nu, viss, vai ne? Uh, Bet um, ar laiku e, pārgāja tās lietas, un es ļoti daudz pievērsos, ka es strādāju Latvijas rādio par režisori, un arī dzan iestudēju, un arī dramatizēju, un, un dziesmu tekstu rakstīju, un pēc tam leļu teātri ilgus gadus, un vēl joprojām sadarbojos ar komponistu Valdu Zilveri. Un tad, nu, tie dziesmu teksti, bet es skatos, kā arī tie ir par sociālām tēmām. Piemēram, eh, par jums. Ja tu esi tikai bērns, esi laimīgs, tu patiesi esi Darīt vari lielas lietas, lai kur esi, lai kur iesi. Vāri, ja tu esi bērns, rotaļās un spēlēs doties, paraudāt, kad bēda maza un ar visiem samīļoties. Ja tu esi tikai bērns, izaugt nesteidzies pār lieku. Darīt vari lielas lietas sev un savējiem par prieku. Esi laimīgs, esi priecīgs, esi bērns, lai tur vai kas, lai cik liels tu arī augsi, sirdī paliec bērniņš mazs. Nu, tāda tipa, jā, tādām pamācībām un tādām mm, vēl Herbe lielo cepuri, ja jūs zināt, un tur ir par mājām, par mājām, tā vērtība, ka mums ir ģimene un mājas, ja, dziesmiņa par mājām, lai cik jauki pasaulē, lai cik ir jauki pasaulē, lai cik mēs tālu gājām, jo ātri gribas atgriezties pie savējiem, uz mājām. Tik ļoti gribas mājās būt tūlīte pat uz vietas, kur sunītis vai kaķītis un mīļās rotaļlietas, ģimene, saule un debesis, māja un draugs, ko atradis, tad esmu laimīgs, jo man ir viss - ģimene, mājas un debesis. Nu, par tādām lietām ne, ir, ir rakstīts, kas ir mums visiem aktuāls un tās galvenās vērtības dzīvē. Jā, jūsu dzīsloņi ir tiešām ļoti tēlēni, ļoti skaisti. Un, uh, par visiespējamām visām tēmām, kas, uh, manuprāt, tiešām varētu būt apskatītas. Un, uh, Liekas, ka tās visas dzēja ir tik viļīga, tik plūstoša. Redziet, tāpēc, ka tu sacīji, ka tu tagad strādā pie vienas dzējas, Jā. vai ne? Redziet, tas ir it kā process, ja, ka tu piestrādā un tu tagad pie tās domas piestrādā, ja, un attīsti un tā. Protams, process noteikti arī ir ļoti laba lieta katrā ziņā treniņam. Bet es domāju, ka tev ar laiku izveidosies šis pats domas nobriedums, staigājot, ejot, jā, mizojot varbūt kartupeļus un visu ko, bet galvā strādā, kamēr tā doma nobriest un viņa spontāni iznāk ārā. Gatavs tavs viedoklis. Tas ir kaut kas foršs, un, un tad ir tikai jāpiedomā pie tā, vai man nav kāda liekvārdība, tur pārstrādāt. Jo man liekas, ka brīnišķīgākais ir tas, ka var pateikt tā, kā neviens vēl nav pateicis. Un pēc iespējas mazāk vārdiem, bet tiem īstajiem vārdiem. Vai ne? Lai Jā, tev man, izdodas. Man tieši tas. bija tā, ka es rakstīju savu pirmo dzējoli. Viņš bija ļoti, ļoti garš. Tur bija yeah. nu, milzīgi gara rindas. Daudz vārdu. Jā, tieši tā. Mm. Un tad es viņu atkal pārlasīju, pārlasīju, un tad pēc laika vienkārši nosvītroju tos nevajadzīgos vārdus vai nevajadzīgās lietas. Un tā kaut kā labāk viņu uzrakstīja, lai viņš tieši tā kā Jo, redziet, jāizklausās. mēs jau arī sarunu valodā daudz runājam, mēs izsakām 5, 7, 12 teikumus, kamēr mēs tam otram cilvēkam esam kaut ko pateikuši, ko gribējām pateikt. Bet, ja mēs to visu sakopot, nobriedināt un pateikt vienā teikumā, būtu iespaidīgi. Jā, tad būtu daudz mazāk vārdu un Jā. Uh, daudz vērtīgākas sarunas tādā veidā rastos. Tieši tā, tieši tā. Jā, ja mēs tā spētu, bet no nu, laikam mēs ar tā īsti tik kodolīgi nemākam izteikties. Tāpēc, jo... ka jūs, piemēram, vēl esat jauni. Ja, lielie cilvēki, pieaugušie, ir kas var to pat rakstnieki, teiksim, ja dzēnieki, viņi jau to ir sapratuši un prot to pateikt, bet tā ir gadu rutīna. Vai ne? Ir tā. Un es minēju par to, ka jūs dzējat tiešām plustoša un uh, šeit tik viegli radusies. Tad jautājums jauniešiem, ļoti īsts jautājums. Cik viegli ir jums rakstīt to dzēju? Kā tu minēji, ka tu jau tu labo to dzēju, tad varbūt tas ir viegli vai sarežģīti. Nu, parasti man ir tā, ka es, man vienmēr labākās idejas nāk tieši pirms es gulēju. Yeah. Jā, un es vienkārši tā sapņojot, gulējot, es vienkārši iedomājos tās rīnas, iedomājos, par ko es gribu, lai tas dzējos ir. Un tad es sev galvā vienkārši atkārtoju tos vārdus, atkārtoju tās rindas, un pēc laika man kaut kas mm, veidojās. Un tad es vēl pēc lielāka laika sāku to rakstīt papīrā, un tad jau viss aiziet. Nā, nē, kā piemēram, ir tev ar to ceļu rakstīšanu, tas ir viegli vai grūti? Man ir ļoti dažādi, kad uh, man ir tādi momenti, kad man vienkārši tā uznāk tāda vēlme un ir tāda ideja radusies, tad uzreiz es tā kā sāku rakstīt sākumā, uh, kaut kādā burtnīcā, lai tā kā pašu ideju nepazaudētu. Un tad nedaudz paturpinu, un tad, kad jau ir tā ideja radusies, tad arī es uh, varu arī citas dienas turpināt, bet galvenais, lai to pašu momentu nepazaudē. Jā, ir tā, tā un daina, ko jūs gribējāt. Atvedus? Es gribēju sacīt, jautājums vietā, viegli vai grūti? Ja ir grūti, tad ir jāliekas mierā manuprāt, ja? jo to ar varītēm nevar izdarīt, ja? uz pateikt labus, pareizus vārdus un tādus, kas, ko es gribu teikt. Ir jā, jā, jānobriedina vēl, kamēr ir viegli. Jā, un uh, tagad mēs iesim nelielā mūzikas pauzē ar Aijas un Drējevas dziesmu grāmatzīmi, ieliksim grāmatzīmi mūsu sarunai pa vidu un pēc tam turpināsim atkal. laikam jau ziema starp mums abiem sasniegusi drosmīgi pārdi un glāsti te nepalīdzēs skaidrs, kā diena. Tu esi viens, es viena tā. Kā krāšņa grāmatzīme atdāvā. Esam apakaļ Rīgas katoļu ģimnāzijas raidījumā Tīra sirds, tīrā vidē. Šodien mums ir īpašā viesne Daina Strelēvica, un mūsu tēma ir uh, dzēja un uh, dzējas diena. Es jau septembrī sākumā ir dzējas dienas, un mēs ar Aizsnu Drēvis dziesmu grāmatzīmi pielikām tādu kā daudz punktu, un mēs turpināsim runāt uh, par to, kā jaunieši saskata dzēju uh, mūsdienu pasaulē, un arī kā Daina Strelēvica uh, attiecās, at, viņas attiecības ar dzēju. Un eh, nākamais jautājums, eh, laikam jau vairāk jauniešiem, eh, ir šāds. Ir daudz pieņemts, ka jaunieši nemaz nelasa daudz dzēju, un viņiem nav laika lasīt vispār. Un, man varētu dzēja ir tāda ļoti dziļa un tāda nopietna. Un varbūt ir kāds ieteikums, kā ir, kādai ir jābūt dzējai, lai jaunieši sāktu varbūt vairāk viņu lasīt. Nu, es domāju, ka svarīgākais ir tas, ka, ja tev vispār patīk to darīt, jo, ja tev to nepatīk darīt, tu to piespiedu kārtā dari, tad jau nekas nesanāks. Nav svarīgi, kā tā dzēja ir, vai, da, nu, vai literāra, vai, nekā, vai kā. Ja tev nepatīk, ja tev negribas to darīt, tad arī nekas nesanāks. Ja tu to tiešām gribi darīt, tad jau kaut kas varbūt veidosies. Jā, varbūt kādas tēmas, kas tevi interesē, par ko varētu dzējot, par, par, par, par ko tu pats dzējo. Nē, nu, Tagad man zēja ir tieši, nu, kuras uzrakstīja tieši tā, vairāk par karu saistīta. Uh, to dzēju, kur es rakstu, nu, tieši tagad ir tāda pa, tāda la, pa laiku. Nezinu, man, man vienkārši tā pēkšņi, es ļoti ietekmējos no visām nu, mēdījām un mūzikas, kā, ko es klausos, un tā arī man do, rodās tā iedvesma par tām dzējām. Tas ir ļoti skaisti, ka arī par šādām tēmām jaunieši domā un pat var sākt dzējot. Varbūt, Marta, ko tu domā par to, kā jauniešiem vairāk pievērties dzējai? Es domāju, ka nevar nevienu piespiest, un, ja patīk, tad patīk, bet, ja nepatīk, tad nepatīk. Uh, bet es domāju, ka skolā varētu lasīt dzēju, un, uh, un tad varbūt arī bērni un jaunieši saprast, ka tomēr uh, dzēja ir ļoti skaista. Uh, un ka ir uh, varbūt vērts to lasīt. Nānī, kā ir tev? Es uzskatu, ka uh, nevienam nevar jau to dzēju piespiest tā kā lasīt, un uh, es domāju, lai kāda arī tā tēma būtu, tomēr nevienam nevar piespiest lasīt, bet varētu skolās varbūt vairāk dažāda veida dzēju likt uh, skolniekiem lasīt, un tad varbūt arī kāds saprast, ka viņiem tas iepatīkas. Uh, jā, tas ir uh, tiešām interesanti, ka jūsu atbildes tiešām sakrīt ar to, ka nevar piespiest, lai šī dzēja pateiktu, bet es arī no savas pieredzes pateiktu, ka tagad es ar dzēju esmu nevis uz to, bet arī nesmu uz jums īsti. Es varu lasīt, varu nelasīt, eh, atkarībā no tā, kāda ir dzēja. Esmu atklājusi, ka daudzi mūsdienu autori eh, raksta savas grāmatas diezgan tādā dzējiskā formā, kas nav ne īsti teksts, bet tā nav arī dzēja kā dzējoļi bet vairāk tādā dzīslā formā rakstīti stāsti. Un, eh, manuprāt, tas ir tāds sākuma vidusceļš uz to, lai iemīlētu dzēju. Un, eh, teiksim, tā, jūs, Daina, esat, eh, varbūt jums ir ko piebilst? Ko es domāju? Es domāju, ka tas ir atkarīgs no tā, kā ģimenei par to interesējās, ievirza bērnu jau no mazotnes, tāpat bērnu dārzā e, vai sākuma skolā. E, ir taču dažādi tādi uzvedumi teatralizēti, kur dzējā to var veikt, iestudēt šo iestudējumu. Un bērns vienkārši pierod, vai ne? Un viņš iemīl to, kā viņš to ir pateicis. Tā ir mācāma lieta. Ja? Nevar visiem prasīt, lai viņš pēkšņi tagad nu dzēju. Viņš viņu nesapratīs vienkārši šo saistīto valodu, vai ne? Ta, tas ir mācāms, ka ģimenēs tas atkarīgs ir no sākuma vecuma jau, kā tu domā. Man tā šķiet, vai ne? Mm. Ja viņš nav radis, viņš, viņš 17 gados, 16, 15 nesāks uzreiz mīlēt zēju. Bet tev kaut kas ir jau nāk no iepriekšējās paudzes vai kā kāda pieredze, kad, kad lūk, tu tagad tam pievērsies, ja? Jā, laikam tā arī ir, ja tiešām viss, kas ir uh, iedzēts, tas laikam arī dzīvo arī tālāk. Un jūs bijusi arī skolotāja mūsu skolā, vai arī jūs bērniem mācījāt mīlēt dzēju Tāpat kā jūs mīlat pats ceļu. Jā, mēs mm, dzintars, korporācija dzintars, mēs dibinājām šo katoļu ģimnāziju, un tad pirmos četrus gadus, tā kā nebija, nebija pietiekoši daudz profesionālu skolotāju, ko šai skolai piesaistīt, un man bija mm, viena augstskola, man bija režis, režijas izglītība, man uzaicināja uh, Eh, nu, būt par skolotāju šeit. Tad vēl nebija eh, tādas grūtības eh, ar visām lietām, ar ko tagad <laughs> skolotāji saskarās. Ja? Tad bija daudz vienkāršāk, un es to varēju darīt. Bet mīlēt zeju es nezinu, vai, bet mēs, protams, mācījāmies dzējoļus un tā, bet tas bija arī jau, padomāju, cik gads atpakaļ, pirms 30 gadiem jau, ja, un, un tad jau arī bija cita paudze un ģimenē savādāk mācīja bērnus, ja, e, un, un arī ar reliģiju un tas viss kopā tādu drusku lirismu tādu, un tad bērni, bērni tautas dziesmas daudz skaitīja, ja, tas atkarīgs bija no tā kā ģimenē un kā mēs šeit maz mazlietiņi mācījām bērniem. Jā, un jūs pēc tam arī leģu teātris strādājis. Varbūt arī ar to, kādas saistība ar dzēju ir bijusi un kā bērniem Caur leģu teātri būtu iemīlēt zēju. Jā, uzskatāt? es pēc režijas beigšanas um, desmit gadus nostrādāju Latvijas rādio jau. Un tur, protams, es biju e, bērnu raidījuma redakcijā, un tur bija daudz darīšanas ar dzēju. Tur es arī savus dziesmu tekstus, vai ne, um, skandēju un um, veidoju tos raidījumus, vakar pasaciņas, ja jūs atrodat um, radio um, arhīvā Vinnijas Pūks un viņa draugi, Herbe ar lielo cepuri, ja, stāsti, pa, pa, pasakas par, par, par, par, par, mm, par, par tīģerīti, un tā tālāk. Tur visur bija darīšana. Man gribējās, lai bērni izjūt tādu līrismu, lai viņi attīsta savas jūtas, ja, lai viņi uztver eh, skaistumu. Man tāda tieksme bija, un, protams, tad viss tās pasaciņas un viss tika arī iestudēts Vera Singajevska. Man bija tā laima ar viņu kopā vēl strādāt, vai ne? Tā kā, nu, bērni daudz klausījās radio, un tur tā paudze arī tad no mums, no radio tika audzināta nodedzināta tādā garā. Jā, skaļi, tiešām. Un arī leļu teātrī, vai ne? E, es gan strādāju kā literārā daļa, protams, daļas vadītāja, un, un, un pēc tam ilgus gadus kā sabiedrisko attiecību specialiste, bet mana, mana, mana vēlme bija arī bērniem nu, sniegt tādas izrādes kopā ar tiem režisoriem, kas iestudēja, lai viņi aug par jūtīgiem cilvēkiem, par tādiem arī romantiskiem cilvēkiem, dabas uztvere, cilvēku savstarpējās attiecības attiecības. Tas viss gāja caur dziesmu tekstiem, caur dzēju tā tad, ja. Jā, un uh, jūs minējāt, ka jūs leģi teātrī strādājat, bet tagad jautājums jauniešiem, vai arī jūs esat bijusi leģi teātrī, varbūt tiešām uh, iemīlējuši kaut kādas dziesmas vai dzēju vai kaut kādus tekstus ar leģi teātri izrādēm. Varbūt jums kādas atmiņas vai kaut kas? Uz leģendāriem es neesmu nekad bijis, bet um, Tu neesi vests uz leģendāru. Nē, tas ir noziegums. <laughs> Bet, nu, Kā tas tā? Es no, kā es jau iepriekš teicu, es jau no citām uh, formu mēdījiem esmu uh, kaut kādus tekstus uh, sadzirdējis un saklausījies. Un, Kino noteikti. Nu, kino, jā, jā kino, jā. tur dziesmas un mm -hmm. visādi mm -hmm. tādas. Jā. Mm -hmm. Varbūt Marta, tu slēdz teātrī kaut ko smēlusies. Um, es uh, pat neatceros pēdējo reizi, kad esmu bijis te uh, leļu teātrī. Es tikai atceros, kā leļu teātris devās pie mums uz bērnu dārzu. Jā. Taču es neatceros nekādas rindiņas vai kaut ko tamlīdzīgu. Tas bija vairāk izklaidēji nekā saistīts ar dzēju. Skaidrs, varbūt Anī, tev ir kaut kas, ko tu varētu pie piemetināt klāt. Um, es pati tikai esmu agrā bērnībā bijusi uz Latvijas teātri, kā ar vecākiem braukusi, bet uh, es arī neatceros īsti neko, jo tam man tiešām bija ļoti jauna. Varbūt kaut kur pieci gadiņi. Jā, no, nu, laikam, šī, šie jaunieši tomēr laikam, nav tā paudze, kas varbūt Latvijas teātrī uh, bijusi kopā, kad uh, jūs laikam strādājāt uh, teātrī, bet uh, mēs varētu visu apvienot. Kā, uh, noslēgumu, kā kulmināciju šim raidījumam, ka dzēja var rakstīt par jebkuru tēmu, un visbiežāk tā rodas laikam naktī, kā mēs sapratām no mūsu diviem dzējniekiem klātesošajiem. Tāpēc, ka visi trokšņi pieklusuši, visas mūsu domas sadzīviskās ir aprimušas, un mēs ieejam sevi, un tur tas ir, ko mēs tur atrodam. Neko citu vairs nedomā, nekāda ja. stresa, nekā cita. Jā. Ja. Jā, un arī, ka dzēju var uh, vislabāk iemācīt ģimenei un ka visa dzīslis pamatā ir ģimene. Un uh, viss tas, ko tu iemācies, vienmēr paliks uz mūžu tavā sirdī un atmiņās. Un, uh, mēs varam pateikt lielu paldies arī ziedotājiem, kuru dēļ mēs varam uh, būt šeit un vadīt šo raidījumu. Un liels paldies par šo raidījumu arī jums visiem. Īpaši jums, Daina, ka bija laiks uh, atrasties šeit. Paldies, paldies. Man patīkami bija ar jums satikties. Un uh, tiksimies jau nākamā nedēļā. Katoļu gimnāzijas raidījums Tīra sirds, tīrā vidē.